อะไรอะไรมีอะไรก็มาบอกเรา มาหาดูกันฟางบอกความจริงวันนี้เราคุณหมอมีเราทีดแจงแสดงอะไรเยอะแยะให้ดูให้ได้ยินให้ได้ฟังมีก็เห็นแจ้งไปด้วยหลุดไปด้วยพ้นไปด้วยนีวิตเรา ษาตื่นใจมาศึกษาไม่รู้จริงไม่รู้แค่สักอะไรเลยเป็นปัญหาเป็นธุระเป็นการบ้านหรือแบกไว้ยึดไว้จนหนักเรียกว่าอะไรอะไรกันจากขันธา ขันธ์หน้าเนของนักในรูปในเวทในสัญญาในสังขารในวิญญาในโลกมันก็มีมากเท่าโลกกายนก็เป็นโลกเวทนาที่มันเจ็บมันปวดมันทุกขมันทุกเป็นโลกโลก ็นรสชาติต่างๆก็เป็นรูปคนามสุขคนามทุกข์ก็เป็นรูปคนโกรธคนโลภคนามหลงก็เป็นรูปมันเจ็บปวดสัมผัสบางคนก็สลบไปเลยมันเก็ถูกตีมันเก็ถูกห้าถูกของเจ็บสลบอารมณ์โลกเลยเจ็บปวดมาก บางคนก็บอกว่าเจ็บใจเจ็บใจเป็นเย็ดเลยเป็นโยกเลยขนาสัญญาอะไรเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันจะแสดงออกมางร่างกายเลยหายหมดเลยขยายมันจะเชื่อโลก เวทนาอย่างเดียวสัญญาอย่างเดียวไปไกลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเลสนะฮะก็ได้เราไปดูมันเชื่อโรคไข้ความอะไรเดียวแค่เดียวเป็นตัวเียก็สมองไข้สูงตายเลยสมองตายตรงนี้ ขานเย็นยาไปติดอะไรมาไปย่อไปติดอะไรมาเดินตัวเพื่อนอยู่เด็กชายก็ดีใจด้วยไปติดอะไรมาเย็นยาไปติดเดินเด็กเด็กเป็นนิสัยเวลาพระเจรดญก็มีเป็นโทษพระเจรดญก็มีเป็นโมหะเจริญก็มี แล้วก็ไม่ว่าตัวว่าชนโอ้โหมึงมึงอนนี้เราไม่เก่งไม่รู้แก่มาเรียนมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องตามาดูมันเลยให้มันเป็นแจ้งนะจะได้ในห้องแวะเราไปห้องแวะลองรับลองทำ ไปของแวะความโกรธหลงหลงไปของแวะความมีมีมีนะไปของแวะความทุกข์ของแวะความทุกข์มาเกิดไปมาเกิดไปนะเวก็สลัดมาเวก็เห็นมันหลุดพอเห็นเราหลุดมันก็เราเห็นของที่มันไม่ดี ที่เราเห็นอันตรายในความโกรธไม่ได้เห็นโดยตาเห็นด้วยความรู้สึกตัวด้วยปัญญามันไม่มีที่เราท่ซอนแก้อะไรโจรตัว้ายมันไม่ชอบความแก้ก็ใส่ความมาทำชั่วทำบาปทำกร แล้วนมันแก้ครับก็ตัวก็มาช่วยจะกำเนิดวิปัจะมาคือความรู้แก่ให้มันเห็นแก่ความโกรธก็เลอเห็นแก่เห็นแก้มันก็มีนะครัความโลภความหลงมันนะมันก็มีนะครับเราจะมาดูเองก็มันมี มันยกเมฆขึ้นเฉยๆมาดูเข้าไปจริงๆมันไม่มีอะไรเราเลยคงไปแตกไปพันมันขึ้นมาว่าเราเราจบจริงก็ไม่มีพอมีตัวกนรักษาคนตัวไว้อ้าวคนตัวเราวิ่งหนีตลอดคนทุกข์ประมาณนี้มันไม่มี เราไปหลงฟันไปหลงแต่ไปหลงยึดสร้างมโนภาพสร้างสมมุติสร้างบัญญัติเราในอุปทานยึดยึดเอาความสุขหาความสุขเรียนหาอะไรความสุขก็ไม่มีแต่ตัวกลัวทุกขความทุกข์กัวเท่าไรความทุกข์ก็วิ่งไป เลยไม่เห็นี่จะเราจะมาดู วิธีที่เราดูมันก่อนเราของจริงมาดูมาดูที่มาดูตายเกียกเป็นรูกเป็นนาแล้วก็เป็นเรื่องมากด้วยกันเรื่องกายเรื่องใจเรื่องโลกเรื่องนามเมื่อเรามาดูิีมันจะบอกเราทุกอย่างอะไรมันไม่เที่ยงก็จะบอก อะไรที่มันเป็นทุกข์มันก็จะบอกอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนมันก็จะบอกบอกความจริงเราว่าเราตัวเราแสดงให้เราเราก็ต้องแสดงนะการที่เราเนี่ยสร้างสติเนี่ยสติมันก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกมันก็มีมันก็แสดงออกมันก็หลง แสดงความหลงแสดงเราเห็นมาถต่างกันนะตัวความรู้ เรารู้ไหมเราดูเราไม่ได้เราทราบความรู้แสดงความหลงไม่เห็น เราเปลี่ยนไปบทที่นั่งเลยสบายสบายอ้าวมันแสดงความรู้ไม่เห็นเห็นไหม ถ้าเห็นเราทำงานเห็นเราโง่เราเห็นเราปฏหบัตแต่ว่าเราเห็นอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเราเอามาเป็นความโง่เอาความโง่มาเป็นความโง่เอาความโง่ไปข้ามความโง่เอาความหลงไปข้ามความหลงถ้าท่านเรียกเราแสดงเราแต่ดูแบบพลิกล็อกแบบยูมันเราดูหนังดูละครถ้าเราดูแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ถ้าเราไม่มีอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์ ถ้าเรามีแนวร่วมตัวมีแนวร่วมไปสุขเกิดสนองรู้มีนะบางทีก็เศร้าโศกน้ำตาไหลเลยมีแนวร่วมเราดูดีๆนะไม่ก็แสดงไปกิดขึ้นเลยในเรื่องอะไรนะคงๆเรื่แงอะไรของโศกก็เกิดเลยไม่มีอะไรของทุกข์ก็เกิดเลยไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเคยเจอเจอกเจืดเลย แต่ก่อนโอ้มันยิ่งใหญ่ไม่ว่าความปวดที่เราโอ้ยเหนื่อยหัวทุกหัวชนเข้าวัดเข้าวาเหนื่อยหัวทุกหัวชนนะหมอเป็นโรคเครียดเป็นโรคอะไรกินยาอะไรต่างๆหลวงพ่อได้เลยหยอกไปถ้าท่าเป็นมันไม่มีอะไร ม่ได้ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยิ่งเนี่ยเออจริงคนหนึ่งไม่มีใครเกิดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายอะไรที่มันตายแต่เรามาดูจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของตัวหมอ้วยเป็นธรรมชาติของเขาเราก็เห็นการแสดงของเขาเราก็ดูไปไม่ให้มันเลยเกิดไม่ให้มันเลยเกิดไม่ให้มนเรื่องมาก มีอะไรแสดงออกจบออกไปจบออกไปโอ้มันมากแสดงที่ไรก็อันเก่าเรื่องเก่าเรื่องโกรธก็เรื่องเก่าความหลงก็เรื่องเก่าเขาแสดงอะไรก็จบไปตรงน้ไม่มีบทบาทแต่เรนไม่มีบทบาทพอเราไม่ได้ลูกไม่ทันนั้นการฝึกหาดเรามีอ่า ฉันสอนครับมีบุรุษคนหนึ่งจากวัวป่าวัวป่าวัวทึกที่มันอยู่แต่ว่ามันมีมันมีเชือกผูกอยู่บนตัวมันนิดเดียวแล้วบุรุษจะไปจับวัวทึกมาฝึกดูมันจะเป็นไงมันจะจะพลิกตัวเองวิ่งใส่บ้างวิ่งสวนบ้างวิ่งนี้บ้าง เป็นภาระต้องโตต้องได้หาวิจักหาวิจักดูเถอะเอาหลอกล่อเอาหญ้าอะไรมาล่อไว้เอาล่อมานเข้ามาพอเข้ามาจับพอจับก็วิ่งหนีบางทีก็วิ่งเข้ามาจนบางทีก็วิ่งหนีเอาไปมาพูดความค่อยฝจับตาค่อยฝึกค่อยดึงค่อยจุ้งค่อย ให้มันเดินตามหลังเดินออกไปขางหน้เกิดไปเกิดไปเกิดมาอ้าวขึ้นขี่หลังมันได้อ้าวพอขึ้นขี่หลังมันได้แล้วพอขใ้้มานอนก็นอนพอเวลาไม่ต้องเสือมเดินตามหมุดเพื่อนเดินไปทางไหนมันก็เดินตามไป เรถก็นั่งนั่งโผล่คุยว่าก็นอนทำเสร็เผลอกนั่งแก่นอนก็นอนเผลอกนั่งจะลุกก็ลุกไปนั่นคืท่าทั้งบุรตอนนั้นทั้งปัวเจ็บหายหมดไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ตอนก็บัวถึกลุกมาวิ่งคนวิ่งหนีแล้วมาจับได้ อาจารย์ไปเราฝึกหัดทีข้อให้หลับให้นอนเดินตามหลังเดินออกมาเอาไปมาทั้งบูดทั้งบูดจะหายหมดเลยก็มันเรามาฝึกการฝึกไว้ก็มันจะบูดจิตใจของเราสติของเราบางทีร้องบางทีก็บูบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็หงอยหงิดนอน บางทีก็รู้อะไรบางทีก็ใหม่รู้บางทีก็ใหม่รู้บางทีก็ร้บางทีก็มีสารมราคะอู้บางทีก็มีพยาบาทหายออกมาทั้งชาติจะสิ้นไปแน่นอนใจพอก็ไม่เคยดีหรืออาจจะเชื่อผูกขาดไปหมดเลยมันรู้สึงบางทีก็สนุกมันก็รู้สึก เรียนต่ออยู่ที่ไหนก็อยู่ต่อโอ้ความรู้สตัวความรู้สึกตัวไปไหนั็ไปก็ไปไหนก็ไปก็เอาไปออกมาอะไรก็ไม่นีมีและศูนย์โยว่างปากาจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่เมีนะชีวิตจกิงๆก็ไม่มีไม่เนีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่มีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นไม่มีไม่เป็น เราเลยเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาเรื่องชีวิตของเรามีอะไรก็รู้แล้วรู้หลายรู้หลายท่านแล้วความหลงก็รู้หลายรู้มากมาแล้วความโลภรู้มากมาแล้วความโกรธก็รู้มากมาแล้วความโลภความหลงเจตนารู้มากมาแล้วเห็นกับหูกับตามมาแล้วบางท้เราเลยไม่แสดง เมื่อมันไม่แสดงเราก็หมดเรื่องจบจบฉากของชีวิตมันก็คือฉากฉากที่แล้วคงมาจันอยู่ตรงแรกมีอื่นที่ต้องทำในอีกแล้วนี่การจบชีวิตเราจะต้องเป็นฐานะเป็นฐานะเป็นอะไรบ้างนะสุดท้ายให้เห็นแก่ให้จบทั้ง ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงความสุขไม่ต้องแสดงความทุกข์ไม่ต้องแสดงความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องแสดงความรักความชังมันไม่จริงอ่ะมันไม่จริงอ่ะอันนี้ก็ตกเลยโลกความโกรธเป็นเพราะว่าสิ่งที่เรารักมันเป็นอะไรความชังสิ่งที่เราชังมันเป็นอะไร มันดีหรือมันชั่วจริงๆไหม มันผิดมันถูกจริงไหม หรือมันเป็นธรรมชาติยิ่งเรื่องของชีวิตของคนเรา ยิ่งไม่ยิ่งเลยแสดงได้ทุกอย่างแล้วเราปกปกไปยึดเอมันก็มันเก่งเรามันเก่งไหมของเรารักมันเก่งไหมของที่เราทเราไปตั้งความรักเราไปตั้งความจังไว้กับ ัตถุเป็นของเป็นคนเนี่ยก็เป็นคนแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะอยู่ในตัวเราของการสอนเราเอาคีวิตเป็นห้อยไม่เป็นแขนไม่เป็นแขนได้กับความรักเป็นแขนได้กับความทำเป็นแขนแขนได้กับความสุขเป็นแขนได้กับความทุกข์มันจริงหรือเมื่อจริงแล้นมันจริงเอาแล้วไอ้ปัญหาเรื่องความหอบขึ้นกระทบกระเทือน ทีละเรื่องอื่นถูกหักถูกดอกถูกฟังถูกทุกถูกโจมอยู่เรื่อยๆมาสร้างไงมาสรางเท่าไหร่โอเคแล้วก็แสดงให้เราเห็นอีก ความคิดความรักกลายเป็นความทำความทางกลายเป็นความรักความโกรธกลายเป็นความเมตตาวามเมตตากรุณาของปุถุชนกลายเป็นของโกรธ เกิดความเมตตาความรักเป็นความปรารถนาที่เอ้าวเด็กเรนั่นก็ทำให้เราอกหักตรงนีนเลยแล้วแล้วทีอาจารย์ในแบบนี้นะเรามาดูเรื่องดีเราไม่ได้เห็นไม่ได้พบเห็นที่มันดีกับเราเขาเดนเข้ามากับเราบางทีเราไปหาความสุขโอ้ยสุขจบสุขจบที่จบที่เราก็เลยอ้าวความสุขก็ตายเลยความทุกข์ก็เนมือนกัน มันก็ไม่เอาคนตื่นก็มาเราก็มาแต่คนอื่นในความไม่เที่ยงในความไม่นทุกข์ในความไม่เที่ยงตัวตนมันมีอาการแตกต่างของโลกของตัวของร้องเกลียดนะมีมันแตกแยกต่าการแล้วก็ดูดูให้มันเห็นเห็นแย่จนจริงเรานั้นหลอกไม่ได้ เราแก่เราเจึงมาดูมาศึกษามาดูเรามาดูนะ มาดูชีวิตมาศึกษาแต่ยังดูย่อยดูมันเกิดอะไรมันผ่านหน้าผ่านตาเรามาดูเกี่ย็จะต้องให้มันหลอกไป้วให้ความสุขหลอกหรือจะให้ความทุกข์หลอกหรือมาดูนี่เคยสุขมาเท่าไรเคยทุกข์มาเท่าไรเคยรักมาเท่าไรเคยทำมาเท่าไร เคยมีกิเลสทัณหามาเท่าไหร่เคยมีความโลภความโกรธความหลงมาเท่าไหร่ถ้าเกิดอย่างมันหลอกอยู่เก็จะเลยโกรธจนตายหลงจนตายโกรธจนตายโกเกจนตายหรือนี่แล้วก็งวิธีที่เราศึกษาเห็นไหมมันก็มีเด็กลภกตายเห็นเพื่อนมันเลยลงไปลงมาโอ้โลกมันโลกมันทำดีนะโลกมันทำชั่วมันมีกระบวนการ มันทำดีเมื่อันทำดีก็เป็นจุดสนจุดสนไม่ก็ฉลาดขึ้นมาว่ามาได้ใช้โลกให้มันไปทำชั่วไปเบียดเบีนคนเดีแต่เบียดเบีนคนเดีเโอ้ยูกมันทำดี แล้วก็เลยก็เลยให้มันทำดีลูกมันก็เกิดห้ามให้มันเกิดเท่านี้ถียีพอเลยนาลง มราคิดไปว่าอ้เรารู้อย่างนี้มันทำดีแล้วนานมันทำดีแค่มันทำดีมันคิดไปว่าอ้มันไปเลยกลับมามันจะไปคิดชั่วก็กลับมาโอ้ก็สอนมาดูมันไม่ติดสายตาเลยนิดเดียวเลยนะพอโดดเห็นมันโยกทำมาครับแล้วให้มันทำความดี ทำความเร็วเลู้แค่เห็นอยู่รู้เห็นอยู่รู้อยู่ไม่ใช่ความหลงก็ให้มันทราบความหลงเราลงมันอยู่เห็นมันโลกเห็นมันบวกมันความหลงมันทราบความหลงมาได้ความทุกข์มันจะมาตั้งฐานทราบความทุกข์ความโกรธมันจะมาตั้งฐานทราบความโกรธมันจารลเวลามาตั้งฐานครับเพื่อจะไปเปลี่ยนไปครับ ื่อจะไปทำความชั่วสมาตั้งไว้เพื่อทำความดีเห็นลูกมามีสติเป็น เป็น เป็นการดู การทำในสิ่งที่ชอบความหลงไม่ถูกต้อความรู้สึกตัวไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องทำรู้แล้วไม่ต้องถามนะก็ตอบได้จะเลยได้ ความหลงมาเกี่ยวเลยไปไม่ไปแค่เกี่ยวพิษเกี่ยวความรู้มีเท่าไหร่ก็ประกอบประกอบ้งมนคอยดูแล อาศัยความรู้เมื่อเราอาศัยตาื่อเราอาศัยตาเพื่อจะดูแล แล้วก็เป็นที่ผ่านตาตาตามันดูแลมันก็แก้ไขแก้ไยแล้วก็ปลอดภัย ความปลอดภัยลัลี่ยของตาเพื่งนายอันก็ได้ความปลอดภัยลัลี่ยของกลิ่นของบุกของรสของปวดฐัพของอารมณ์ของเสียงแล้วก็แก้ไขได้ถ้าเราดูว่าให้มันเป็นแบบมาดีโลกก็เป็นแบบกลิ่นก็เป็นแบบเสียงก็เป็นแบบรสก็เป็นแบบ อารมณ์ก็ดีภาวนายึดเพื่อจะทำหน้าที่ของเขาพอมายึดตาเพื่อทำชั่วพอมายึดจิตใจเพื่อทำตัวชั่วแล้วก็เลยปล่อยให้เขายึดต่อผมมายึดใจเพื่อให้ทำตัวชั่วเพื่อความโกรธความทุกข์ความเครียดความไม่จบความวนเศร้าเขามายึดใจเพื่อทำตัวชั่ว เราก็เลยไม่ดูเลยปล่อยไปให้เขาทำชั่วทำความชั่วอะไรทำเองเราเลยปล่อยปาะเลย ไม่ค่อยรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องปีใจ เรื่องของตายเนี่ยบางทีเราช่วยกันเป็นท้องเสีย ทางขับในขาดออกคิดในร่างกายขับออกทางลมหายใจ ขอกบอกทางเดี๋ยวนะบอกบอกทางปัสสาวะขุดไปละขับออกไปขับของเกียวขับของไม่ดีแล้วก็อาจารย์มาดูพยายามช่วยตรงนี้ความรอดความทั้งความหิวความอีกมันก็ช่วยตรงนี้ แล้วใจเนี่ยไม่รู้จะช่วยไม่รู้จะช่วยเอาจะพึ่งจะเลยความโกรธก็เอาความโลภก็เอาความร้องก็เอาความรักก็เอาความจำก็เอาความสุขก็เอาความทุกข์ก็เอาโอนเทกันหมดเรียกว่าคนดีพวกคนนี้มันน้อยเหลือเกินะ มอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแบบนี้เราว่าดูดีเอาจริงๆก็เรื่องของใจเรื่องของโลกไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยเขาเลยเขาช่วยตัวเขเองอย่างดีที่สุดแต่เราก็ทำให้เขาเพี้ยดเลยส่มากเราจะทำให้เขาเพี้ยนแร่เจ้านาแร่เจ้าจิตใจแร่เจ้าความโลภ ทำให้โลกเทรียงไปเยอะๆจนถึงเป็นโลกเอดจนถึงเป็นโลกมะเร็งวันละโลกอะไรนต่างๆได้ไปทำเพื่อนตกอบทำให้เราติดเครียดเทรียงหรืวลานอนทำไมนอนกินยากินยามากเข้าไปเพื่อน ไม่หลับไม่นอนให้มันโปล่โปล่งแต่แมันจะสงบไม่ให้มันสงบเรื่องนั้นเราวกินเหล้าโมยาเดี๋ยวดูน้ำฟังเพเดี๋ยวดูการอะไรมันมีว่าทำไมเขาดูไปแต่ดูทุกคนพระเจ้าหนาเกิดเจ้าไม่รูเลยตัวหลงตัวไม่รูตัวหลง แล้วบางทีเราพยายามช่วยเขาสิ่งที่เราพยายามช่วยต่อให้หยุดให้เย็นได้ก็เป็นเป็นการช่วยตัวเขเแต่มันไม่พอ มันไม่เพียงพอต่อการกดขี่แต่เขาช่วยตัวเขาไม่ไม่ได้ครับมันจะมีสิ่งที่จะทำให้เขาหลงั้งเพราะตัวมันตัวอวิชาตัวลงมา มันจะป่าเมื่มีป่าจะมีสัตวานเมื่อจนะตจะมีจเวลาทำอยู่หน้าทียใดป่าจะออกเหลืออุบายมีอยู่คู่เสียหายคอยจับต้องมองอยู่ทุกวันวันใครเดินผ่านไม่ระวังมีหลงตาเมื่อที่นี่เกลียดเสือเหมือนตันหา อวิชาความไม่รู้ความลงไปลเมฆเสือมาตัณหาความนักหนาเอาเมื่อใดฆ่าเสือไาสบายพวกเลือดป่าป่าเพื่อความรู้เมื่อความรู้เกิดเลยความเกิดเราจะมาฝึกมาส้าความรู้เกิดมาดูมาดูเราให้มันเกิดทำเกยวแก้เกิด การที่ข้ามตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้นั้นมันเกิดหางป่าอย่างพระเจ้าพุทธาหางป่าใจอยากตัดต้นมาก รู้พระเจ้าพระเจ้าสอนพระรู้ต้องหางป่าใจ่ขาดต้นมาเกิดรู้เลยรู้จะรู้จะรู้มันหางป่าเพราะความรู้เป็นป่าตัวรู้เป็นปาา เราเป็นการโลภมากโลภมากโลภมากโลภมันโลภมันเกลียดมันเกลียดมันเกลียดอะไรมันก็อยู่ไม่ได้มันมีนี่เลยแต่กอนนั้นเขาเนี่มีข้ามีเสือมีนี้เสือโคกคนหนึ่งร้องตลอดคืนเลยนี้จากการตลอดคืนไลยตอนนั้มันมีกลิ่นไปกลิ่นขาดขาดที่เราได้กลิ่นขาดขาด บางทีเราพูดเรื่องสิ่งที่ก็ชอบลงตาลงสิ่งเลิกไปดูแถวหมอคงห้องหน้าห้องสองเป็นเด็กพวกเก็บสิ่งเป็นน้ำไปนอนดูดองกลิ่นพวกกลิ่นอะไรนะมันก็ไม่ชอบ เธอที่ตกมองมองเธอมองไม่ตกมองไม่ตกมองไม่โลกมองไม่ตกมองไม่หลมองทุกอย่างเลยขึ้นมาเด็ดขาดอันเด็ดขาดเห้เรอขาดเราเห็นเห็นไหมความรูจะตัวมันรู้จริงไหมควาหลงมันหลงจริงไหมความโง่มันโม่จริงไหม พอกที่ผู้ชาติจริงจริงไหมปฏิบัติจริงไหมอาภรณ์ก็มีในสายในรูปแบบในเสียมานจริงไหมหรือว่าอะไรมาต็ว่าใช่ไหมเราไม่ติดที่เดียวต้องทำตรงนี้สักหน่อยได้นะวันเดียวมาเดี๋ยวทำก่อนคนมาหาพ่อมวานกำสอนเรื่องสารสารพัดอยู่ บางคนมาหลวงพ่อบอกว่าเยอะๆสอนเราทำอยู่ตรงนั้นเขากำลังถามอยู่บอกนี่ก็ก่อนบอกนี่ก็ก่อนบอกเรื่องนี้ก็ก่อนเรื่องเราไปพูดกันมาไม่ใช่ว่าอะไรพ่อเคยมาบวชนะมาบวชมาบวชนะแล้ววันไหนหลวงพ่อจะให้บวชันไหนหลวงพ่อจะอยู่วัดตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่เท่านั้นเท่านี้มาอยู่ เกี่ยวไหมครับเกี่ยวเรเกี่ยวเรื่แล้วก็พอแล้วพอแล้วเออทำนะสองนาทีแล้วจบนะนี่การปฏิบัติธรรมเราทำละงทำอยู่เพื่อหมาแค่บอกสุดโลกไปทำให้เรื่องอย่างไรก็่ามเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็อะไรมาตบอกเราจะทำ จนทำเรื่องนี้ได้จนจบการบอกการสอนทั้งบอกทั้งาดตรงไหนมาถูกกระสอนทำถูกตรงไหนมาถูกบอกถูกแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นก็มีคนมาอยากลงมาแขกมานะเขานำพระนักมาให้ รอถวายอาหารเขาจะบอกว่าฉันให้เขาเยอะเลยเลยเลยร้อาเลยต่อไปบางทีก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็รู้สึกแย่สิเราจะพูดจะพูดเรากำาังทำนี่ทำมันตรงนี้อะไรที่มันมาก็เราเจ็บเขาเป็นเวทนาเวทนามันปวดไปด้วยนะหรือเจ็บเลย เดี๋ยวเราเวทนาจะมาไม่ต้องไปแบบไปเอาทำมาเกี่ยวกับเวทนาอันนีเล็กๆเรื่องเล็กๆกำหนดด้วยการรู้เวทนากำหนดด้วยการบรรเทากำหนดด้วยการละเกี่ยวกับเวทนาไม่ใช่จบมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับถูกต้องแต่ก่อนเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวก็โอ้ยตัวจริงเป็นตัวกัทุกจริง นี่มันคือหลักเห็นเวทนาเกี่ยวกับเวทนาที่หลักด้วยแต่ตอนเวทนาทำให้โง่บันไมเวทนามันฉลาดอะไรก็ไปมาเรป็นความฉลาดไปการรู้แย่รู้แย่จริงๆเจอเก่งแบบนั้นไม่มีทางแต่ตอนเวทนาไม่ทางความคิดก็เก่งเป็นตัวเป็นตัวเหนือความคิด คิดเรื่องใลหัวตัวตนนะพอมาดู้ว่าจริงๆถูกหลอกมาถูกแค่ความแค่แค่ความคิดตัวเองแต่นัวชนะตัวเองนะความคิดตัวหลงตัวหลงคิดชนะตัวชนะตัวนี้ดีหมดท่าเลยเกิดผมหอมหหอมแต่เราดูดีๆนะ มันคิดมันบอกความจริงแต่เราก็ให้มันปกติอยากลอยตัวพอจับได้ได้ทางเราพอจะเอกจะเอกกับความคิดความคิดออกมาจากประตูความรู้สึกตัวข้อประตูเลยจับได้ทางนั้นารเขาไม่มีขางไปต่อโทษเรื่องลดชาติทุกความคิดจบทุกความคิด โกรธโลภหลงประกอบต้องตนจากตรงนี้เท่านั้นมีกำลังพอพอพื้นฐานพื้นฐานมันเป็นอะไรเยอะเห็นตาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่มันเป็นดาบเป็นดาบทำให้เราหลงตรงนี้หลงในเวทนา หลงในตาหลงในความคิดหลงในธรรม มันไม่มันไม่เห็นมันเห็นเวทนาก็เห็นแค่เห็นกายก็เห็นแค่เห็นความคิดก็เห็นแค่เห็นธรรมก็เห็นแค่มันต้องมีกำลังออกมันจะได้กำลังก็รวมตัวทั้งทุกสิ่งอย่างกายก็ดีเวทนาก็เห็นคิดก็เห็นธรรมก็เห็นก็กลายเป็นมาเป็นความรู้ความรู้ตัวตัว จะต้องเลาเป็นเวาใหญ่ไปของหขามันใหญ่มีตัวมีตัวอยู่ในกายจิตก็ใหญ่มีตัวมีตัวอยู่ในจิตทางก็ใหญ่มีตัวก็ใหญ่อัตุสนก็ใหญ่อาตุสนตัวตุสนแข่งกันใหญ่โตพอมันสติรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวใหญ่ตัวได้ไหมใหญ่ตัว สร้างความรู้สึกตัวหาวไปเห็นเวทนาจะคิดเยอะเห็นกายจะคิดได้เห็นเรคิดเกิดคิดเยอะเห็นทางอารมณ์จะเกิดขึ้นจะคิดไดจะคิดเยอะความรู้สึกตัวมันใหญ่เมื่อใหญ่ก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจก็มีความเป็นธรรมเมื่อมีความเป็นธรรมหลงตัวความชอบทำความเป็นธรลงตัวเอ้ยได้มากเลยครับ ได้ทะลุโลกุติดสันติต้องมีแต่ตัวลุกลุกเลยแล้วทั้งหมดมีแต่ตัวรู้ตัวเย้นเต้นเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่เห็นไม่เห็นทั้งมาเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นหาแต่กหน่อยมันโลตัดเหมือนอะไรนั้นยากแต่ปฏิบัติ 对对了，有了有了，谁อ那叫没有。มีเลยใจมีเลยทั้งอจรยากถามมาตรงนี้ถามมาทางตัวรู้สึกตัวทั้งหมดอืม